თავი 14. ორი დღის შემდეგ იყო პასექისა და უფუარობის დღესასწაული. დამღდელმთავრები და მწიგნობრები ეძებდნენ ხერხს, როგორ შეეპყროთ მზაკრობით და მოეკლათ იგი. მაგრამ ამბობდნენ, ოხონდ არა დღესასწაულზე, რათა ხალხი არ ამბოხდესო. ხოლო როდესაც ბეთანიაში იყო და ინახა და სიმონ კეთროვანის სახლში, მოვიდა ქალი, რომელსაც ალებასტრის ჭურჭლით ჰქონდა ნარდის ძვირფასინელსაცხებელი, საცხებელი, გატეხა ჭურჭელი და თავზე დაასხა მას. ზოგიერთები აღშფოთდნენ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, რა საჭირო ანელსაცხებლის ასეთი პლანბა? ვინაიდან შეიძლებოდა 300 დინარზე მეტად გაგვეყიდა და გლახაკთათვის მიგვეცა ფული. ხოლო ესომ თქვა, რა სერჩით, თავი გაანებეთ, მაგან ხომ კეთილი საქმე მიყო. ვინაიდან გლახაკნი ყოველთვის გვერდით აკყავდა როცა ინებებთ, მაშინ შეგიძლიათ შეეწიოთ, მე კი ყოველთვის როდი გეყოლებით. მან გააკეთა ის, რაც შეეძლო, ჩემს ხეულს წინასწარ ცხონელსაცხებელი დასამარხავად. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თელს ქვეყანაზე, სადაც იქადაგება ეს სახარება, ყველგან ითქმება მისი საქმე მისავე მოსაგონებლად. და იუდა ისკარიოტელი, ერთი თორმეტთაგანი, წავიდა მღდელმთავრებთან მის გასაცემად. ხოლო მათ, ეს რომ გაიგეს, გაიხარეს და ვერცხლი ახუთქვეს მას. ის კი ეძებდა ხელსაყრელ დროს, რათა გაეცა იგი. უფუარობის პირველ დღეს, როცა სწირავდნენ საპასეკე კრავს, მოწაფეებმა უთხრეს: "სადგნებავს, წავიდეთ და მოგიმზადოთ საჭმელად პასეკი?" გაგზავნა თავისი ორი მოწაფე და უთხრა მათ: "წადით ქალაქში და შეგხვდებათ კაცი, რომელსაც დოქით მიაქვს წყალი. მას გაჰყევით. სადაც შევა, უთხარით იმ სახლის პატრონს. მოწვარი ამბობს: "სად არის დარბაზი, სადაც ჩემს მოწაფეებთან ერთად ჭამ პასეკს?" ის გიჩვენებთ ვრცელ დარბასს, გაწყობილს და გამზადებულს, იქ მოგვიმზადეთ. წავიდნენ მისი მოწაფეები, მივიდნენ ქალაქში და ყველაფერი ისე დახვდათ, როგორც უთხრა ესომ, და მოამზადეს პასექი. წუხრის ჟამს მივიდა თორმეტთან ერთად. როცა ინახად ისხდნენ და ჭამდნენ, იესომ თქვა, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ერთი თქვენგანი, რომელიც ჩემთან ერთად ჭამს, გამცემს მე. ხოლო ისინი დამწუხდნენ და სათითაოდ დაუწყეს კითხვა მას. მე ხომ არაო? მიუგო და უთხრა მათ, ერთი 12 თაგანი, რომელიც ჩემთან ერთად ჩაყობს ხელს ჯამში. და მართლაც, მიდის ძე კაცისა, როგორც დაიწერა მისთვის. მაგრამ ვაი იმ კაცს, ვის მიერაც გაიცემა ძე კაცისა. ერჩია, სულაც არ შობილიყო ის კაცი. ჭამისასა იყო პური ესომ, აკურთხა, გატეხა, მისცა მათ და უთხრა: "აიღეთ, ჭამეთ" ეს არის ჩემი ხორცი. აიღო სასმისი, აკურთხა და მისცა მათ, და სვამდნენ ყველანი იმით. უთხრა მათ, ეს არის ჩემი სისხლი ახალი აღთქმისა, მრავალთათვის დათხეული. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, აღარ ავსვა მამიერიდან ვაზის ამ ნაყოფისაგან, ვიდრე იმ დღემდე, როცა თქვენთან ერთად შევსვამ ახალ ხმთის სასუფეველში. იგალობეს და გავიდნენ ზეთის ხილის მთაზე. უთხრა მათ ამახამ ყველანი შეცდებით ჩემს გამო. ვინაიდან დაწერილია დავცემ წყემს და განიბნევიან ცხრები ხოლო ჩემი აღდგომის შემდეგ წინ წაგიცხვებით გალილეაში პეტრემ უთხრა შეიძლება ყველანი შეძდნენ მაგრამ მე არა მიუგო მას იესომ ჭეშმარიტად გეუბნები ამაღამ ვიდრე მამალი მეორედ იყივლებს სამჯერ ვარ მყოფ მე მაგრამ პეტრე უფრო დაჟინებით ამბობდა შენთან ერთადაც რომ მიწიოს სიკვდილმა არ ვარ ყოფო და ასევე ამბობდა ყველა მივიდნენ იმ ადგილას, რომელსაც ჰქვია გეცემანე და თავის მოწაფეებს უთხრა: "ისხედით მანდ, ვიდრე ვილოცებ." წაიყვანა პეტრე, იაკობი და იოანე და დაიწყო მწუხარება და ურვა. უთხრა მათ: "წუხარია ჩემი სული, ვიდრე სიკვდილამდე. იყავით აქ და იფხიზლეთ." ცოტაზე გაშორდა მათ, მიწაზე დაემხო და ლოცულობდა, რათა თუ კი შესაძლო იყო, ასდენოდა ეს საათი. ამბობდა: "აბა, მამაო, ყველაფერი შესაძლებელია შენთვის. ამარიდე ესას მისი. თუმცა არ არაც მემნებავს, არამედ რაც შენ. დაბრუნებულ მამძინარენი ნახა ისინი და უთხრა პეტრეს. სიმონ, ძინავს. ერთ საათსაც ვერ გასწელი ფხიზლად ყოფნა? იფხიზლეთ და ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ საცდუნებელში. სული მხნეა, მაგრამ ხორცია უძლური. კლავ გაშორდა მათ და იმავე სიტყვებით ილოცა. როცა დაბრუნდა, კლავინდებურად მძინარენი ნახა ისინი, ვინაიდან თვალები დამძიმებოდათ და არ იცოდნენ რა მიეგოთ მისთვის მესამედაც მოვიდა და უთხრა მათ ისევ ძინავთ და განისვენებთ მარა მოაწიათ რომ აჰა მიეცემაძე კაცისაც ოდვილთა ხელში ადეკით წავიდეთ აჰა მოგვიახლოვდა ჩემი გამცემი სიტყვა არ დაესრულებინა რომ მოვიდა იუდა ერთი თორმეტთაგანი და მასთან ერთად დიდძალი ხალხი მახვილებითა და წათებით მღდელმთავართა წიგნობართა და უხუცესთაგან. ხოლო მის გამცემს ნიშანი მიეცა მათთვის და ეთქვა, ვისაც მე ვეამბორები, ის არის, შეიპყარით და ფრთხილად წაიყვანეთ. მოსვლისთანავე მიეახლა და უთხრა, რაბი, რაბი. დაიამბორა მას. ხოლო მათ ხელის ტაცეს და შეიპყრეს იგი. ერთმა იქ მდგომთა განმახმალი იშიშლა, დახკრა მღდელმთავრის მონას და ყური ჩამოათალა. მიუგო იესომ და უთხრა მათ, როგორც ავაზაქს, מחვილებითა და წათებით მომიხდით შესაფრობად. დღენია და თქვენთან ვიჯექი და გასწავლიდით ტაძარში და არ შეგიპრივართ. მაგრამ ახსრულდეს წერილი. მაშინ ყველა მიატოვა ის და გაიქცა. ერთი ჭაბუკი, რომელსაც შიშველტანზე ტილო შემოეხვია, მისდევდა მას და მეომრებმა შეიპყრეს იგი. ხოლო მან ტილო შეატოვა ხელში და შიშველი გაექცა მათ. მიიყვანეს ესო მღდელმთავართან. და შეგროვდა მასთან ყველა მღდელმთავარი, ციგნობარი და უხუცესი. ხოლო პეტრე შორით მისდევდა, ვიდრე არ შევიდა მღდელმთავრის ეზოში. მსახურებთან ერთად მიუჭდა ცეცხლს და თბებოდა. მღდელმთავარნი და მთელი სინედრიონი მოწმეებს ეძებდნენ იესოს წინააღმდეგ, რათა მოეკლათ იგი, მაგრამ ვერ პოულობდნენ. რადგან ბევრი იყო ცრუმოწმე, მაგრამ მათი მოწმობანი არ ერთმანეთს. ზოგიერთი ადგა, ცრუმოწმობდა მის წინააღმდეგ და ამბობდა ჩვენ გსმენია მაგის ნათქვამი დავანგრევ ამ ხელთქმნილ ტაძარს და სამ დღეში ახალსავაგებ ხელთუქმნელსო მაგრამ არც ეს მათი მოწმობანი ემთხვეოდა ერთმანეთს მაშინ შუაში ჩადგა მღვდელ მთავარი და ჰკითხა იესოს რატომ არაფერს იტყვი პასუხად ესენი რომ მოწმობენ შენს წინააღმდეგ ხოლო ის დუნდა და არაფერი მიუგო მათ მაშინ კვლავ ჰკითხა მღვდელ მთავარმა შენ ხარ ქრისტე ძე კურთხეულისა იესო მიუგო, მე ვარ. იხილავ წესკაცისას, მჯდომარეს ძალის მარჯვნივ და მომავალს ზეცის ხრუბლებით. მაშინ მღდელმთავარმა შემოიხია სამოსი და თქვა: "რაღად გვინდა მოწმენი? ხომ მოისმინეთ ღვთის გმობა? რა სიტყვით?" მაშინ ყველამ სიკვდილის ღირსად ცნო იგი. ზოგიერთებმა დაუწყეს ფურთხება, სახეს უფარავდნენ, ურტყამდნენ და ეუბნებოდნენ: "გვიწინასწარმეტყველე." მსახურები კი ყრიმალში სცემდნენ მას. ხოლო როცა პეტრე ქვემოთ ეზოში იყო მოვიდა მღდელმთავრის ერთი მხევალი და ცეცხლს მიფიცხებული პეტრე რომ დაინახა დააკვირდა და უთხრა მას შენც ხომ იესო ნაზარეველთან იყავი მაგრამ მან უარყო და თქვა არ ვიცი არ მესმის რას ამბობ ეზოდან გავიდა და იყივლა კიდეც მამალმა მხევალმა კვლავ შეასწრო თვალი და იქვე მდგომ თუთხრა ესეც ერთი მათგანიაო მან კვლავ უარყო ცოტა ხნის შემდეგ იქვე მდგომებმაც უთხრეს პეტრეს მართლაც ერთი მათგანი ხარ რადგან კილოზე გეტყობა რომ გალილეველი უნდა იყო ხოლო ის მოჰყვა წყევლას და ფიცს არ ვიცნობ იმ კაცს ვის ზედაც მელაპარაკებითო და მეორედ იყივლა მამალმა გაახსენდა პეტრეს იესოს ნათქვამი მამრის მეორე ყივილამდე სამჯერ ვარ მყოფო და ტირილი დაიწყო